بسم الله الرحمن الرحيم شير الكلمة والرابع غسل الرجلين مرة واحدة لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بنصب اللام من الأرجل معطوفا على قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق كأنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم والأمر المطلق لا يقتضي التكرار Xo'p, tahorat bobini o'qiyapmiz. tahoratni avvalgi 3 ta farzini o'tgan darslarimizda o'qib o'tdik. Alloh taolaning amri tahorat qilganda yuzni yuvish farz edi. Qo'lni tirsaklargacha tirsaklar bilan qo'shib yuvish farz edi va uchinchisi boshga masx tortish farz edi. Buni butun tafsilotlari bilan aytdik. Endi tahoratdagi 4-farz bu ikki oyog'ini yuvishlik, bir marta yuvishlik. Alloh taolo va arjulakum ilal ka'bayn deb oyoqlaringizni ham oshiqlaringizgacha, ya'ni oshiqlaringiz bilan qo'shib yuvinglar deb buyurganligi sababli. Ha, bu yerda shu oyatni tahqiq qilinib bu oyatdagi ikki xil qiroat bor ekan, shuni o'rganamiz. Jumhur qorilar shu va arjulakum o'qishadi. Shunda oyoqlaringizni ham yuvinglar degani chiqadi. Ayrim qorilar va arjulikum o'qiydilar. Bunda oyoqlaringizga masx tortinglar degan mazmun chiqadi. Ana shuning uchun e, ikkovi holatni ham bu kitob musanniflari juda chiroyli, xolis, batafsil tushuntirganlar. Diqqat bilan shuni tushunib olishimiz kerak. Ya'ni bu yerda demak, e, va arjulakum deb oyoqlaringizni yuvinglar deganda e, arjulakumdagi lom harfi e, nasb bo'ladi va bu vujuhakum va aydiyakum degan so'zlarga atf bo'lgan bo'ladi. Ya'ni unda Alloh taolo go'yo shunday deyaptiki, yuzlaringizni yuvinglar, qo'llaringizni tirsaklaringizgacha yuvinglar, oyoqlaringizni ochiqlaringizgacha yuvinglar. va boshlaringizga masx tortinglar degan mazmunda bo'ladi bu. Endi oyoqlaringizni yuvinglar degan buyruq ham mutlaq buyruq bo'lgani uchun takrorni taqozo qilmaydi. Ya'ni bir marta yuvish farz. Oyoqlaringizni yuvinglar der ekan, oyoqlarni bir marta yuvinglar degan gap chiqadi. Yuzinglarni yuvinglar deganda yuzinglarni bir marta yuvinglar degan gap chiqadi. Endi buni 3 marta yuvishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan sunnatlariki, bunday qilsak biz ham farzni ham sunnatni qilgan bo'lamiz. Bir martadan yuvilsa o'zi tahorat farz ado topar ekan. Demak, oyog'ini bir marta yuvish ham farz ekan. Va qolat rafizatu al-fardu huval mashu la g'ayr. Rofiza bu bir to'da degani tark qilib chiqib ketuvchi degani shialar tushuniladi. Ya'ni imomi Alini tarafdorlari bo'lib chiqib, Abu Bakr va Umar roziyallohu anhu ajmain mana bu Abu Bakr Umarni imomligini, xalifaligini tan olmay chiqib ketganlari uchun ularni rofiza, ya'ni ular tark qilib chiqib ketuvchilar deyiladi. Bular shialar. Ana shu shialar aytadilarki, Al-fardu huval mashu la g'ayr. Ya'ni tahoratdagi farz faqat oyog'ini yuvish, oyog'ini masx tortish oyoqqa. Boshqa emas, oyog'ini yuvish emas. Shuning uchun ularni biz ko'ramiz, o'sha Eronga borsa yo Eronliklar kelsa, tahoratlarida tahorat qilsalar, oyoqlarini yuvmaydilar. Balki nimasi bo'lsa oyoq kiyimini kechib, yechib, paypog'ini ham yechib, keyin oyog'ini o'ziga mas tortadi. Nimaga desa mana shu oyatni va arjulikum o'qisilsa agar vamsahu bi ruusikum va arjulikum ilal ka'bayn deb o'qishsa, unda boshlaringizga mas tortinglar va oyoqlaringizga e, mas tortinglar degan mazmun chiqib qoladi. Ular shunday o'qiydilar bu oyatni va shu bilan faqat masx tortish kerak, yuvish durust emas deb masxni ham masalan ahli sunna val jamoa oyoq e, kiyimga, mahsiga, etikka tortadigan bo'lsak, ular e, oyoq kiyimini butun yechib, faqat oyoqni o'ziga, paypoqqa ham tortishmaydi. Nimaga desa farz bu deydi. O'sha oyoqqa mas tortish. Oyoqlaringizga mas tortinglar deb buyurgan Alloh taolo deb aytishadi. Ya'ni bu yana bir toifa bo'ldi. Endi uchinchi bir gap bor. Vaqolal al Basri bit baynal mashi val ghasl. Hasan Basri bu kishi ulug' tobeinlardan, juda katta olimlardan, juda ishonchli olimlardan. Aytadilarki, bu kishining gaplari oyog'ini yuvsa ham bo'ladi, yuvmay masx tortsa ham bo'ladi deb ikkovidan birini ixtiyor qilish mumkin dedilar. Mana bu oyatni mazmunini uch xil tushunchasi bo'lyapti. Bu kitobda shu uch xil tushunchani berilishi va boshqa shunaqa musulmon olamida ixtilofli bo'lgan masalalarni ham bizni mazhabimiz olgan masaladan boshqa masalalarda ham berib borilishi bu juda kerakli narsa. Ya'ni e, avvalo o'sha boshqa ulamolarni ham fikrlarini hurmat qilish, ularni dalillarini ham keltirib, bizni dalilimizni ham keltirib, bizni dalilimiz quvvatli bo'lgani uchun biz mana shu masalani oldik deb, demak, oyat hadisga eng muvofiq bo'lgan masala kimni mazhabi ekan, kimni masalasi ekan, mana shu ham bizga ma'lum bo'lib boradi. Mana Muxtasar degan kitobimiz bor. Shu Toj Shari'a deb unvon olgan kishining kitoblari, ya'ni din fiqh to'g'risida eng qisqa kitob. Bu kitobda e, mana shu buyruqlar aytilgan, faqat sababi aytilmagan, talashlar aytilmagan. Juda katta olim bizga eng asosiy bilishimiz, qilishimiz kerak bo'lgan ishligini aytgan. Biz shuni o'qib, foydalanib, amal qilsak, ba'zi birovlar muxtasar bir odamni yozgan kitobida biz unga nega amal qilamiz deydi. Lekin o'sha muxtasardagi yozgan odam o'sha aytgan masalasini o'zi o'ylab topgan masala emas, balki mana bu Qur'oni Karimdan, hadis sharifdan olgan, lekin nimaga qanday qilib olganligini bizga aytsa miyamiz shuni qamrab ololmaydi deb o'sha mag'zini oxirgi so'zda aytib qo'yavergan yordam bo'lsin deb muxtasar deganni mazmuni o'zi tirilgan lo'ndasi aytilgan degan ma'noda keladi demak u muxtasar ham o'z öz o'zidan bo'lib qolmagan unda ham dalillar bor dalil bilan har bir masala faqat boshqa mazhablarni masalalariga kirishilmagan u yerda chunki odamni miyasi qamrab ololmaydi degan mazmunda Ammo bu kitob juda mufassal kitob. O'shaning uchun bizning mazhabimizda qaysi masala aytilsa, dalili aytiladi. Shu mazhabga boshqa mazhablar muvofiq bo'lsa, gap o'tib ketaveradi. Ammo boshqa mazhablarda ayni masalada bironta ixtilof bo'lsa, nega ixtilof bo'ldi? Nega ular shuni mana shunday tushunyaptilar? Dalillari nima? bizni dalillarimiz barobarda ular dalili ham keltiriladi. Bu juda katta insof va o'ziga ishongan odam qiladigan ishda işte bu. Mana Ikkinchidan bizga mana shu uslub juda zarurki, masalan Hanafi mazhabdagilar boshqa mazhabdagilarni noto'g'ri yo'lda deb, ularga dushman kayfiyatda yurish islomga qarshi bir ish. Musulmonlarni bo'linishiga sabab bo'ladi. Biz o'sha boshqa mazhab ulamolarini ham olgan masalalari agar bizning mazhabdan boshqacharoq bo'lsa, u ham dalil bilan bo'lganini ular ham o'zlarini ulamolariga, domlalariga, mazhab rahbarlariga ergashib, o'sha dalilni qabul qilib, Demakki, shu ahli sunna va jamoatda ekanliklarini bilib boramiz. Musulmonlarning birligini bilamiz. Bunda bir mazhab ikkinchi mazhabga hech ham dushman emas, balki e, bu ikkovlari ham bir-birini to'ldiradigan, bir-birlari bilan juda ittifoq bo'lgan olimlarning yo'llari. bir-birini ustoz deb bilgan, bir-biriga shogird deb o'zlarini sanagan olimlarning yo'llari. Mana bu yerda hozir 3 ta yo'lni aytilyapti. Demak, oyoqqa oyoqni yuvish bu bizning mazhabimiz oyatni shunday tushunib ulamolarimiz bizga yetkazganlar va bu to'g'ri. Juda ham kuchli gap. Oyoqqa yumi masx tortish bu shialarni e, topgan tushunchalari va yuvsa ham bo'ladi, masx tortsa ham bo'ladi degan ham ahli sunna va jamoatning eng ulug' ulamolaridan, sahobalarni ko'rgan kishilardan Hasan basriyning gaplari. Endi to'rtinchi bir fikrni ham aytadilar. Vaqala ba'dul mutaakhirina bil jam'i baynahuma. Va aslu hada al-ikhtilaf anna al-ayata quri'at bi qira'atayn bin nasb wal khafd. Faman qala bil mas akhadha bi qira'atil khafd. فإنها تقتضي كون الأرجل ممسوحة لا مغسولة لأنها تكون معطوفة على الرأس والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم ثم وظيفة الرأس المسح فكذا وظيفة الرجل ومصداق هذه القراءة أنه اجتمع في الكلام أنه اجتمع في الكلام عاملان أحدهما قوله فاغسلوا والثاني حرف الجر keyingi ulamolardan o'sha mazhab rahbarlarining zamonlaridan keyin o'tgan shu zamongacha keladigan ulamolarni mutaakhirin deyiladi, keyingi olimlar deyiladi. Avvalgilarda o'sha mutaqaddimin yo salaf deb aytamiz, ya'ni birinchi olimlar to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan eshitgan yo sahoba ikromlardan eshitgan va masala aytgan kishilar ular salaf solihdirlar. Eng to'g'ri gap shularniki. Keyingi olimlar ayrim bir masalalarda ixtilof ham qilganlar. o'zlarini fikrlarini ham aytganlar. Ana shu mutaaxirlardan keyingi olimlardan biri aytar ekanki, bil jam'i baynahuma. Ya'ni bu yerda oyog'inglarni yuvinglar deb mazmun ham chiqyapti. Oyog'inglarga masx tortinglar degan mazmun ham chiqyapti oyatdan. Ikkovini ham qilish kerak. Ham yuvib, orqasidan masx ham tortib qo'yish kerak. Bu ixtilof mana 4 xil bo'ldi shu bilan. Gap masala Ixtilofning asli negizi shu yerdaki oyat ikkita qiroat bilan o'qilgan. Buni biz tan olamiz. Ya'ni va arjulakum qiroati ham bor, va arjulikum qiroati ham bor. ana shu mask qilishlik kerak, oyog'ini yuvish emas, balki mask qilish kerak degan rofizalarni e, gaplari bu gapda aytgan odamlar o'sha e, va arjulikum deb o'qishlikni, ya'ni hafiz jar qiroatini va arjulakum emas, nasib emas jar qiroatini olganlar. Bunday o'qilganda albatta oyog'ini masx tortishlik taqozo qilinadi. Oyoq masx tortiladi, oyoq yuvilmaydi o'sha qiroatda. Chunki ra'sga atf qilingan bo'ladi. Boshingizlarga masx tortinglar, Endi o'shanga boradigan so'z ham masx tortish buyuradi, yuradi, ya'ni boshingizlarga masx tortinglar, oyog'ingizlarga masx tortinglar deb. Ma'tuf ma'tufu alayki sherik bo'ladi hukmda deyaptilar. Ya'ni e, masalan meni oldimga Botir va Ahmad keldi desiz, o'sha Botir keldi degan kabi Ahmad ham keldi degan gap chiqadi-da. ikkita uchta ismni bir-biriga qo'shib ketiladigan bo'lsa, shuni atf deyiladi arabchada. avvalgisida nima hukm bo'lsa, keyingisida ham shu hukm bo'ladi. Boshingizlarga masx tortinglar deganidek, yonidagi oyoqinglarga masx tortinglar deishga to'g'ri keladi. Agar o'shanday o'qilsa, biz bu tafsilotlarni mana shu arab tilini biladigan qatlamga aytayapmiz. E, bular mana shu qoidalarni biladilar. Bilmaganlarimiz ham eshitsak inshaalloh bilganimizda buni yana tushunib olamiz. E, demak, boshli vazifasi masx tortishmidi? boshga qo'shib aytilayotgan oyoqni vazifasi ham masx tortish bo'ladi. Bu qiroatni tasdiqi e, bu kalomda ikkita omil bor deb aytilyapti. Ya'ni mana shu oyat karimada ikkita omil bor. Bittasi fagsilu degan omil. Ya'ni yuvinglar degan buyruq borki, nimani yuvamiz degan savolga yuzinglarni, qo'linglarni degan E, javob boradi. Ana o'shani davomida oyog'inglarni deb o'sha yuvinglar deganga maf'ul qilib, ya'ni yuviluvchi qatorida o'sha oyog'ini ham olishlik bor. Bunda e, demak va arjulakum o'qilgan bo'ladi. Ikkinchisi harfi jar bor. Vamsahu bi degi. ba harfi va huval ba fi qawlihi vamsahu bi ru'usikum val ba'u aqrabu fakana al-khafdu awla. endi agar biru usi kimga atib qilinsa, unda e, boshinglarga maslahatlar va oyoqinglarga ham maslahatlar. Mana shu gap avlo deyshyapti. Shu gap yaxshiroq deyshyapti. Sabab o'sha u yuqoridagi yuvinglar degan gap birinchi o'tdi. U boshinglarga maslahatlar degan so'z oyoqda yonda kelyapti. Demak, yaqiniga atib qilishlik, yaqinidagi so'zni ma'nosini berish to'g'riroq bo'ladi, deb mana shu yaxshiroq deydi. O'sha e, oyoqqa maslahat tortish kerak deganlar. Endi masx tortish ham mumkin, yuvish ham mumkin deb. Va man qala bit takhir bi qawlihi innal qira'atayn qad thabata kawn kullu wahidatin minhuma qur'anan وقد تعذر الجمع بين موجبيهما وهو وجوب المسح والغسل إذ لا قائل به في السلف فيخير المكلف إن شاء عمل بقراءة النصب فغسل وإن شاء بقراءة الخفض فمسح وأيهما فعل وأيهما فعل يكون إتيانا بالمفروض كما في الأمر بأحد الأشياء الثلاثة endi ham yuvish ham mumkin oyoqni, yuvmay mas tortish ham mumkin deb ikkita ixtiyorni bergan kishi, ya'ni bu Hasan Basri edilar. Aytadilarki, ikkovi qiroat ham sobit bo'lgan. Ya'ni ikkovi ham Qur'on. va arjulakum o'qilgan Qur'on va arjulikum o'qilsa bu ham Qur'on. Chunki o'sha sahoba ikromlar o'qishgan bunday qilib ham. Ikkovi ham Qur'on bo'lgandan keyin ikkovini talab qilgan taqozosini jamlashlik uzrli bo'ldi. Ham yuv, hammasi tortishlik degan gap mumkin emas. demak, salaflardan o'tgan ulamolar, eng birinchi olimlarimizdan hech kim bu gapni aytgan emas. Ham yuvib, hammasi tortish. Biz aytib o'tdik, keyingi olimlardan ham yo'q, hammasi sotish degan gap chiqdi, lekin salaflardan hech kim aytgan emas. Demak, mukallaf shu namozga taklif qilinuvchi balog'atga yetgan musulmon erkak yo ayol bo'lsin, e, musulmon inson xohlasa nasb qiroati bilan amal qilib, nasb qiroatiga, ya'ni oyoqlarni yuvinglar degan mazmunga amal qilib yuvadi. Xohlasa oyoqlarga mas tortinglar degan mazmunga amal qilib, va arjulikum qiroatiga amal qilib masx tortadi. Ixtiyorli bo'lsin. Qaysinisini qilsa ham Alloh buyurgan farzni qilgan bo'ladi. Xuddi 3 ta narsani biriga e, buyurilgani kabi. Ya'ni yo uni yo buni yo narigisini qil deb buyurilsa, o'shadan xoliganingizni qilganingiz kabi yo yuvishlik yo mas tortishlik o'rtasida ixtiyorli bo'lish kerak. Chunki ikkovi qiroat ham bor. O'sha 7 qori deymiz, o'sha 7 qorini qiroatining ichida bu qiroat nasb oyoqlaringizni yuvinglar degan qiroat ko'proq va oyoqlaringlarga mas tortinglar degan mazmunni bildiradigan qiroat ham bor. Demak, ikki o'rtasida ixtiyorli bo'lish kerak. Endi haligi 4-toifa, keyingi olimlar ham yuvib, ham massotish kerak deganlarning gapi. Va man qala bil jam yaqul al qira'atan fi ayatin wahida bi manzilati ayatin, fa yajibu al amalu bihima jami'an ma amkan Wa amkana hauna li adami tanafi illa tanafiya bayna al ghasl wal mash fi mahallin wahid, fa yajibu al jam'u baynahuma. Ana 4-chi tarafni gapini ham keltiryapti. U nima deydi? Ham yuvib, ham massotish. Keyingi ulamolar aytuvdi bu gapni. Ular nima deyaptilar? Dalillari nima? Bir oyatda ikkita qiroat bo'lishligi bu ikkita oyat manzilatida bo'lib qoladi. Ya'ni bir oyatda ham oyoqlar yuviladi degan mazmunda o'qilgan bo'lsa bir sahobalar, bu ayrim sahobalar oyoqlarga mas tortinglar degan mazmunda va arjulikum o'qigan bo'lsalar, demak bu go'yo ikkita oyatni mazmunini beradi. Ikkovi sahobani ham tan olamiz, ikkovi qiroatni ham tan olganimizdan keyin ikkovi ikkita oyat kelibdi. Bir oyatda demak yuvinglar debdi Alloh, bir oyatda masraf debdi. Demak, ikkovini ham qilishimiz kerak. Ham yuv, ham masraf kerak. Mana musannif kitob mualliflari demak o'sha boshqa fikrni egalarini dalillarini keltirdilar. Endi bizi dalilimiz nima edi? Oyoqni yuvamiz biz. Ana shu dalilni boshladilar. Valana qiroatun nasb. وأنها تقتضي كون وظيفة الأرجل الغسل لأنها تكون معطوفة على المغسولات وهي الوجه واليدان والمعطوف على المغسول يكون مغسولا تحقيقا لمقتضى العطف وحجة هذه القراءة وجوه biz dalilimiz nasb qiroatidir. Ya'ni oyoqlar yuviladi degan mazmunda. Bu oyoqning vazifasi yuvilish ekanligini taqozo qiladi. Chunki bu o'sha yuvilayotganlarga qo'shilyapti. Yuzni yuvish, qo'llarni yuvish va oyoqni yuvish deb davom etyapti. Yuvilayotganga qo'shilgandan keyin u ham yuvilish kerak. Qo'l yuz yuvilgani kabi oyoq ham yuvilish kerak. Chunki o'sha bir-biriga qo'shib gapirishlikni taqozosi o'zi shu. Hali bir misol keltirganimiz kabi. Endi nimaga biz shu nasb qiroatini olyapmiz? Bunga bir qancha sabablar bor deyaptilar. أحدها ما قاله بعض مشايخنا أن قراءة النصب إن قراءة النصب محكمة في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على المغسولات وقراءة الخفض محتملة لأنه يحتمل أنها معطوفة على الرؤوس حقيقة ومحلها من الإعراب الخفض ويحتمل أنها معطوفة على الوجه واليدين حقيقة ومحلها من الإعراب النصب إلا أن خفضها للمجاورة وإعطاء الإعراب بالمجاورة طريقة شائعة في اللغة بغير حائل وبحائل أما بغير الحائل فكقولهم جحر ضب خرب وماء شن بارد والخرب نعط الجحر لا نعط الضب والبارد نعط الماء لا نعط الشن ثم خفذ لمكان المجاورة وأما مع الحائل فكما قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق إلى قوله وحور عين لأنهن لا يطاف بهن وكما قال الفرزدق من الطويل فهل أنت إن ماتت أتانك راكب إلى آل بستام بن قيس فخاطبوه فثبت أن قراءة الخبز محتملة وقراءة النصب محكمة فكان العمل بقراءة النصب أولى إلا أن في هذا إشكالا biz bilqasd arabiy iborasini to'liq o'qiyapmiz. O'sha arabcha biladigan kishilar bu tasjilotni yozilgan kasetlarni eshitganlarida ham foydalanishlari uchun Demak bu yerda gap o'sha e, arabcha biladigan kishilar anglaydigan nozik joylar haqida ketyapti gap. Mm, anglagancha arabcha bilmaydiganlarimiz ham fahmlash uchun harakat qilaylik. Demak, nasb qiroatini bir qancha sabablari bor. Oyoqlarni yuvinglar degan mazmunda bildiradigan qiroatni. Bittasi mashoyix shayxlarimizdan, ulug' olimlarimizdan biri aytganki, nasb qiroati muhkama, ya'ni aniqdir. Oyog'ini o'sha yuviladigan yuz qo'llarga atib qilinishligida aniqdir. O'shinga dalolat qilishda, ya'ni oyoq yuviladi degan gapga dalolat qilishda o'sha nasb qiroati aniq, muhkam. Ammo jar qiroati va arjulikum qiroatini ham ehtimoli bor. Chunki o'sha boshingizlarga mas tortinglar degandagi boshga atf qilib oyoqni ham, oyoqlarga ham mas tortinglar degan gapda ehtimoli borligi uchun haqiqatda. Endi buni mahalli i'robdan hafiz jardir, ya'ni arjulikum bo'ladi unda agar ruusikumga bir atf qilsak. Ehtimoli bor bu yuz va qo'llarga atf qilinishlik, atf qilingan bo'lishligi, ya'ni e, igsilu vujuhakum va aydiyakum va arjulakum bo'lib o'shanga atf qilinish ehtimoli ham bor. unda erobini o'rni nima bo'ladi? Nasb bo'ladi va arjulakum bo'ladi. Lekin o'sha arjulikum deb jar qilishlik mujovara uchun, ya'ni ruusikum diyonida qo'shni bo'lganligi uchun yaqiniga atf qilishlik yaxshiroq bo'lganligidan. Endi ana shunday jar qilib ham nasb ma'nosi chiqishligi mumkin deyapti-da. Buni jar bo'lishligi mujovara uchungina jar bo'lib turibdi. o'sha mujovara qo'shniligi sababli erobini olishligi bu arab tilida juda yoyilgan yo'l bu. Ya'ni arablarda shunaqa e, yoni degan erobini beradi o'zi mazmuni avvalgini mazmuni chiqaveradi. E, u o'rtada e, to'siq boshqa so'zlar bo'lishi mumkin yo bo'lmasligi mumkin. Masalan, O'rtada boshqa so'zlar bo'lmaganligiga bir ikkita misol keltiryaptilar arab so'zlaridan. Juhru dabbin harbin ma'u baridin degan so'zlar. Ya'ni zob degani kalta kesak degani. Juhr o'shani ini chuquri. E, harb degani xarob. Ya'ni kalta kesakni xarob ini degan mazmunda chiqyapti. Qarang, harbinni, zobbinni erobini berib, yonida bo'lgani uchun buni ham jar qilyapmiz. Lekin mazmunda juhriga sifat qilib beryapmiz. U xarob bo'lgan kalta kesaydi in emas, kalta kesaydi xarob in degani. yoki ma'ushannin baridin degani sovuq meshni suvi. Shunday turishda shunday tarjima qilish kerak, lekin aslida meshni sovuq suvi deb bu sovuq mesh sifati emas, suvning sifati. Lekin o'sha E, Shamnin diyonida kelganligi uchun baridin deb bunga ham jar beryapmiz. Lekin asli mazmunda o'sha ma ni sifati mana shuni aytayapti. Harb natil juhr, natul juhr. Haligi harob degan so'z hali kalta kesakda aytilmayapti harob deb, balki inini aytilyapti, o'shani uyasini harob deyilyapti. E, haligi barid sovuq degan so'z bo'lsa, bu suvni sifati bu. Haligi meshti sifati emas. Ya'ni sovuq mesht suv emas, meshni sovuq suv degani. Lekin arab iborasida yonma-yon kelsa yonidagini erobini olib turar ekan qarzga. Yonida turibdi-da u. O'shuning uchun va arjulikum o'qsagan bir o'z kimdi yonida kelib qolgani uchun aytyapmiz, ammo ma'noda bu u yuviladiganlarga atib bo'ladi. Arablarda bunaqa so'z bor deydilar. E, endi o'rtada to'siqlardan keyin ham boshqa so'zlardan keyin ham o'sha avvalgi e'rob kelib qolishligi mumkin. Mana masalan يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وحور عين jannatdagi holatni Alloh taolo sifatlab Voqea surasida ekan. Ya'ni jannatlarni atroflaridan mangu yosh bolalar, hech qarimaydigan xodim xizmatkorlar aylanib turadilar. O'sha ko'zalar bilan, e, maykosalar bilan, ya'ni ularga o'sha jannatdagi may oqadigan daryodan ko'zalarda maylar, sharoblar olib beradilar. Oyat davomida lekin u maylar aqldan ozdiradigan, bosh og'ritadigan may emas, faqat lazzati bor. Kim bu dunyoda Alloh taolo e, ichma aroq degan so'zga amal qilsa, Alloh taolo jannatda unga haqiqiy sharob bilan uni mehmon qiladiki, u bosh ham og'ritmaydi, aqldan ham ozdirmaydi, balki rohat beradi xolos. Ana shuni yosh bolalar juda chaqqon xizmatkorlar haligi jannatlarga doim aylantirib turadilar. degan gaplar o'tgandan keyin e, vahurun ayn degan so'z bor. Agar va shu vahurun aynni e, shu yutofu degan o'rtada bir aylantirib turiladi e, degan so'z bor edi. Shu aylantirib turiladi degan so'zga noib foil qilib berib bo'lmaydi. Ya'ni maykosalar aylantirib turiladi. Va uni yonida kelyaptiki, ohu ko'z hurlar aylantirib turiladi deyilmaydi. Ibora shuni ko'taradi lekin. hurin ayn, ashu agar unda e, bu yerda gap kasra o'qilish haqida ketyapti. hurin ayn o'qilsa, bi akwabin va abariqa va hurin ayn deb o'qilsa. Chunki bu ibora ko'taradi. Bu yerda hurun o'qishimiz mumkin yo hurin o'qishimiz mumkin. ikkovini ham ko'taradi mana shu lab zerzavari yo'q Qur'on bo'lsa, ikkovidan o'qish ham mumkin. Agar biz agar e, o'sha e, hurin ayn deb o'qisak, unda bi akvabi va abariqaga atib bo'lgan bo'ladi. U holatda e, ularni o'sha ohu ko'z hurlarni ham aylantirib turiladi. Holbuki u mazmun ko'tarmaydi u. Balki bu yerda gap ular ham o'zlari aylanib turadilar. Xuddi yosh bolalar maykasalar bilan aylangani kabi hurayn ham haligi jannatlarda xizmatlarida bo'ladilar. Haligi ohu ko'z hurlar ham deb mazmun tamam boshqacha. Mana shuni aytayaptilar. Li'annahunna la yutafu bihinna. Chunki va hurin in o'qsa bo'lmaydi buni. Chunki ularni aylantirib turilmaydi. Chunki hurayn bu insonlar bu. aqlli, sog'lom, pokiza hurlar. Ana shu hurlar o'zlari har bir jannati uchun Alloh taolo bergan u e, va u hurlar o'sha jannati bo'lgan kishini har biriga o'ziga xos va o'shalarning xizmatida. E, ularni aylantirib turiladigan jonsiz narsa emas bu. E, ya'ni shunga o'xshagan atf qilishlikda har xil atf yo'llari bor. Demak, hurun aynu o'qiganda va in kakat bo'lyapti, vildan muhalladunga atf bo'lyapti. yoki vov e, istinofiya bo'lsa, yangi gap bo'lib, ular uchun hurun in ham bor deb yangi gap ham bo'lishi mumkin. Endi bir she'r ham keltirib qo'yaptilar. Arablarning yozuvchilarining shunaqa odati bor. Bir so'zni ishlatishsa, o'sha so'z arablarda ishlarmidi, yo'qmidi daliliga arablarni qadim mashhur shoirlarining she'rlaridan bir qator keltirib qo'yadilar. Maqsad o'sha yerda tushunish bo'lmaydi. Maqsad o'shalar ham bitta so'zni shunday mazmunda ishlatganligiga dalil uchun keltiradilar. Mana Farazdag degan juda katta shoir o'tgan. juda ham ko'p narsa yozgan ekan, o'sha sahobalar davrida yashab o'tgan kishilardan bu kishi ham ana shu kishini bir she'rini aytyapti. Fahal anta immatat atanuka rakibun ila ali bistam ibn qaysin fahatibu. Mashi rakibun bilan fahatibun haqida gap ketyapti. Mana fahati bu u uzoq bo'lgan roki bunga atib bo'lyapti-da shu yerda. O'rtada to'siqlar bor. To'siqlardan keyin ham atib qilishlik qoidasi bor arablarda deyapti. Mazmuni e, birovni maktab aytyapti da Bir podshohni, bir sarkardani maktab e, o'zi u bir yovvoyi eshak minib yurar ekan, juda chopqir eshagi bor ekan. Aton degani o'sha yovvoyi eshak degan mazmunda bildiradi. Shunaqa sen minib yurgan eshaging yo hacharing o'ladigan bo'lsa, sen o'sha Bustom ibn Qaysni xonadoniga otingni agar oting e, bir e, bo'g'oz bo'lsa ham o'sha otingni minib borib o'shanga sovchilik qilarmiding degan mazmun. Gap ya'ni bu yerda masalaga mutlaqo aloqasi yo'q. Gap bu yerda minib keyin sovchilik qilarmiding degan Rokibun fahotibun Mana shu fahotibun u uzoqda tursa ham, o'rtada ila Ali Bistam ibn Qays degan so'zlar bo'lsa ham, fahotibun Rokibunga atib bo'lyapti-ku. Mana shunday bo'lgani kabi faqsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqi vamsahu bi ru'usikum bo'lsa ham o'rtada va arjulakum o'sha aydiyakumga atib bo'lishligi durustligiga arab she'ridan bir misol keltiryapti. Demak, e, bu yerda ma'lum bo'lyaptiki, hafiz qiroati ehtimollik. Ya'ni va arjulikum deb o'qishlik ehtimoli bor. Ammo va arjulakum oyog'inglarni yuvinglar deb o'qishlik aniqdir. Demak, o'sha nasb qiroatiga oyog'inglarni yuvinglar deganga amal qilish avlo. Illa anna fi hada ishkalan. Lekin bu yerda bir ishkal bor deydilar. Bu faqat gap o'sha qoidani nihoyat tagi bilan tushuntirish haqida ketyapti. Ana shu nima ishkal bor va uni qanday yetish kerak, bu yechimini ham aytadilar. Ishkal shundan iboratki, va huwa anna hadal kalam fi haddi ta'arus. Mana shu kalom bir-biriga teskari kelib qolgan kalomlardan. Ya'ni yuvinglar, masx tortinglar, ikkita hukm chiqib qolyapti. Ikkovi bir-biriga teskari. لأن قراءة الناس محتملة أيضا في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على اليدين والرجلين لأنه يحتمل أنها معطوفة على الرأس والمراد بها المسح حقيقة لكنها نصبت عطفا على المعنى لا على اللفظ لأن الممسوح به مفعول به فصار كأنه قال تعالى وامسحوا برؤوسكم شنو مثل دي والإعراب قد يتبع اللفظ وقد يتبع المعنى كما قال الشاعر معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديد نصب الحديد عطفا على الجبال بالمعنى لا باللفظ معناه فلسنا, بالجب فلسنا الجبال ولا الحديد فكانت كل واحدة من القراءتين محتملة محتملة فكانت كل واحدة من القراءتين محتملة في الدلالة من الوجه الذي ذكرنا فوقع التعارض فيطلب الترجيح من جانب آخر وذلك من وجوه Ha. Bu yerda ishkol bor dedilar. Ya'ni bu oyatni demak, yuvinglar oyog'inglar deb tushunish mumkin. Shu bilan barobar oyoqlarga mas tortinglar deb tushunish mumkin. Ikkovi ham barobar deydilar. Mana bu narsa kimiki bo'lsa. Barobar ikkovini ham ehtimoli bor. Demak, bu yerda nasf qiroatini aniq demasdan nasf qiroati ham ehtimollik. O'sha oyoq qo'linglarni qo'linglarni yuvinglar degan gapga oyog'inglarni ham yuvinglar deb atib qilish ehtimoli ham bor. Chunki u e, yana ehtimoli bor boshga atib qilinib, boshingizlarga mas tortinglar, oyog'inglarga mas tortinglar degan gapni ham ehtimoli bor. E, ammo bu yerda maqsad masx tortishlik haqiqatda degan so'z ham bor. Ya'ni sodda qilib aytganda avvalgi aytgan gaplari bo'yicha yuvinglar degan gap aniq, mast tortinglar degan ehtimoli bor devdilar. Hozirgi gaplari bo'yicha yo'q, mast tortinglar degan gap aniq. Yuvinglar degan ham ehtimoli bor. Mana bu gapni ham quvvatlaydigan dalil bor. chunki e, val murod bihal masu haqiqatan. Mana shu yerda haqiqatda nasb o'qilsa ham va arjulakim mask iroda qilingan bo'ladi deydilar. Lakin nahnu nusibat atfan alal ma'no. Lekin u va arjulakum va arjulikum o'qilmay nasb o'qilishligi o'sha biru usikumni ma'nosiga atf qilinyapti, labziga emas. Chunki o'sha boshinglarga mas tortinglar desa, mas tortilguvchi bosh nima u? Maf'ulun bihda. Maf'ulun bih nasb bo'ladi-ku. Ana shu ma'nosiga qarab arjulakum o'qilyapti. Asli ma'nosi arjul bi arjulikum degan ma'noda. Go'yo Alloh taolo vamsahu vamsahu bi usikum dedi endi irob endi va abjulakumni ham o'sha ruus kunga atf qiladigan bo'lsak, irob goho lafzga ergashadi, goho ma'noga. Ya'ni irob nasb bo'lsa, albatta u yuqoridagi aydiya kunga atf bo'lgani chiqmaydi. Nasb bo'lgan holda ham bir ruus kunga atf bo'lgan bo'laveradi. Chunki bu yerda bu arjulakum nasb bo'lganida bir ruus kunni ma'nosiga atf bo'lyapti. Ma'nosi bir ruus kun maf'ulun bihda, maf'ulun bih nasb bo'lardi. Mana bunga yana she'rdan misol keltiradilar. She'rning ma'nosi Muaviya biz odammiz. Bizga rahim qilgin, shafqat qilgin. Biz tog' emasmiz, temir emasmiz deganida. Falasna bil jibali valal hadida. Mana shu valal hadida jibolga atib bo'ladi. Lekin valal hadida nasib kelyapti-yu. Bil jiboli jar-ku. Bil jibolni ma'nosiga atib bo'lyapti. hadidni nasb bo'lishi jibolga atf bo'lyapti ma'no bilan lafz bilan emas ya'ni falasnal jibala valal hadida biz tog' emasmiz temir ham emasmiz ma'nosi shuda demak va arjulakum ham birusikumdagi atib atf bo'ladi-yu, ma'nosiga lekin nasbligi e, labzda nasb bo'lib turibdi u ma'nosidagi nasbni e'tibori bilan nasb bo'lyapti va arjulakum deganlar bor fakana kullu vahidatin demak bu gapdan chiqyaptiki oyoqlarni yuvinglar degan gapni qanchalik kuchi bo'lsa oyoqlarni mast tortinglar yuvmay degan gapni ham shuncha kuchi bor degan xulosa chiqyapti endi biz ana ishkalda qoldik endi qaysinisini olamiz biz mana shuni javobini boshlayaptilar demak ikkovi qiroatdan har biri ham ehtimoli bor ekan biz zikr qilgan suratga dalolat qilishlikda demak o'rtada bir biriga qarama qarshilik paydo bo'ldi Demak, ikkovidan bittasini kuchliroq ekanligiga biz endi boshqa yerdan dalil istashimiz to'g'ri keladi. Oyatni o'zidan topolmadik. Qaysinisi kuchli ekanligi? Yuvishmi, mast tortishmi? Bunga rosa dalillarimiz bor. Yuvishlik zarurligiga. Va min mavjud. Juda ko'p vajlardan yuvishlik buyurilyapti shu yerda. Yuvishlik afzalligiga dalilimiz bor. Ahaduha annallohu taala maddal hukma fil arjul ila al-ka'bayn va wujubul mashi la yamtaddu ilayha ilayhima. Qarang. Dalillarimizdan bittasi oyoqni yuvish kerak deyapmiz biz. Masxalish kerak emas deyapmiz. Dalilimiz bittasi shuki Alloh taolo hukmni oyog'inglarni yuvilar der ekan, oshig'inglargacha deb qo'ydi. hech qachon masx oshiqlarigacha cho'zilmaydi. Masxda oshiqlarni ham masjid qilinglar degan gapni hech kim aytgan emas. Demak, bu yerda yuvinglar degan so'z bor uchun xuddi qo'linglarni chig'anoqinglargacha, oyog'inglarni oshiqinglargacha deb ana shunga borishligiga ochiq dalolat turibdi. Bu bittasi. Va thani annal ghasla yatadammanu al-masha idil ghaslu isala wal mashu isaba. Va fil isalati al-isaba va ziyada. فكان ما قلناه عملا بالقراءتين معا فكان أولى ikkinchi dalilimiz agar oyoqlarga mas tortinglar deb turib oladigan kishilar shu gaplarni to'g'ri deyotgan bo'lsalar biz yuvsak yuvganimizda ham oyog'imizni silaymizmi yuvishimizni ichida silash ham turibdi-ku Chunki yuvish, oqizish degani bo'lsa, silashlik namni yetkizish degani edi. O'sha yuvganingizda yetkizish ham bor namni va undan ziyoda oqizish ham bor. Demak, yuvganingizda ham yuvish barobar o'shani silash ham turibdi-ku ichida. Demak, biz yuvsak, ikki o'qiroatga ham amal qilgan bo'lamiz birgalikda. Yuvinglar deb buyurgan bo'lsa, yuvdik, mas tortinglar degan bo'lsa, masga ham tortdik. Bu yaxshi emasmi? Demak, bu avlo. 3-chi dalilimiz. Vasalit annahu qad quri'a qad rawa Jabir va Abu Hurayra وعائشة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وغيرهم bizda amr ekan va g'ayruhum anna rasululloh sallallohu alayhi vasallam ra'a qauman taluhu aqabuhum lam yusibha al-ma faqala waylun lil aqabi minan nar asbighul wudu. Mana endi bu hadis juda ham quvvatli bir dalil. Oyat-i karimani bizga aniq tushuntirib beradigan dalil. bizni boshimizdagi ishkorni ketkizadigan dalil. Bu üçüncü dalilimiz ki ulug' sahobalardan Cabir, Abu Hurayra, Aisha, Abdulloh ibn Amr va boshqalar bir hadis rivoyat qilishdi. Rasululloh ve alayhi vasallam ki bir qavmni namozxon kishilardan bir to'dasini tovonlari yaltirab turganini ko'rib, suv yetmaganini ko'rib tahoratdan gelirlerdi. Ettiler ki shu suv yetmagan tovonlarga do'zaxda o't yetadi dedilar. Tahoratni kamil qilinglar. Suv yetmagan tovonlarga do'zaxdan bo'lgan halokat bo'lsin. Ya'ni do'zax o't kuydirsin. Tahoratinglarni komil qilinglar. Bu nima degani? Oyog'inglarni yuvinglar degani bo'ladi-da. Chunki mast tortsa hech tovonga mast tortilmaydi-ku. Quruq tovonlarni ko'rib, demak oyog'inglarni yuvinglar deb buyurdilar. Bu buyruqlari bu endi. Aytganlari Endi qilgan amallarichi. Va rawa annahu tawadda'a marratan marratan va ghassala rijlayhi va qala hadha wudu'un la yaqbalu Allahu as-salata illa bih. Rivoyat qilindiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir a'zolarini bir martadan yuvib, yuzlarini, qo'llarini, boshlariga mas tortib, oyoqlarini ham ikki oyog'ini bir martadan yuvib turib aytdilarki, bu shunday tahoratki, Alloh taolo namozni faqat shu tahorat bilan qabul qiladi. Agar shulardan birontasi yuvilmasa tahorat bo'lmaydi dedilar. Oyoqlarini yuvib ko'rsatdilar. Demak, o'sha oyat karimada yuvinglar degan so'zni mana bu hadis bizga tushuntirib berdilar. Tushuntirib beryaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va ma'lum anna qawluhu waylun lil aqab minan nar wa la yastahiqqu illa bi tarkil mafrud. Va kaza nafa qabula salati man la yaghsilu rijlayhi fi wudu'ihi. Tadalla anna vasla rijlayn min faroidil wudu. Ma'lumki, o'sha suv tegmagan tovonlarga o't tegadi deb aytishlari, ya'ni o't tegsin, dozaxda o'ti bo'lsin, halokat bo'lsin deyishlari bu shunday qo'rqutuv va'dasiki, bunday va'daga faqat farzni tark qilgan odamlar ro'para keladi. Shular haqdor bo'ladi. Agar bir sunnatni tark qilganda do'zaxga tushasan demagan bo'ladi. Sen farzni tark qilyapsan, oyog'ingni chalayuvding deyaptilar. Shuningdek, mana o'zlari qilgan tahoratlarida ham e, agar tahoratda ikkita oyog'ini yuvmagan odamning namozi qabul bo'lmaydi deb namozni qabul bo'lishini qaytaryaptilar. Oyog'ini agar yuvmasa, yo qo'lni yuvmasa, yo yuzni yuvmasa, birini yuvmasa tahorat bo'lmaydi, ya'ni namoz bo'lmaydi, u tahorat tahorat emas dedilar. Demak, bu hadis dalolat qilyaptiki, ikki oyog'ini yuvish nima ekan? tahorat farzlaridan ekan. Demak, oyat karimadagi o'sha yuvinglar degan mazmunni bizga hadis tushuntirib berdi. Vaqat sabata bit tawatur anna nabiy sallallohu alayhi vasallam ghasala rijlayhi fil wudu la yajhaduhu muslim. فكان قوله وفعله بيان المراد بالآية فثبت بالدلائل المتصلة والمنفصلة أن الأرجل في الآية معطوفة على المغسول لا على الممسوح فكان وظيفتها الغسل لا المسح tavatur bilan sabit bo'lganki, ya'ni hadisi mutavotir deydi. E, xilma-xil e, sahobai ikromlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan e, shu hadis rivoyat qilishgan bo'lsa, bitta sahoba emas, ikkita emas, balki juda ko'p odamlar rivoyat qilgan bo'lsa, e, shuni e, mutavotir hadis deyiladi. Shu mutavotir hadisda sobitki, payg'ambar alayhisalom tahoratda ikkita oyog'ini yuvganlar. Buni biron musulmon inkor qilmaydi. Oyoqlarini yuvganlar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyoqlarini yuvinglar deganlari, o'zlari oyoqlarini yuvgan fe'llari oyat karimadan bo'lgan murodni bizga bayon qilib berdi. O'zi Qur'oni Karimni, Allohning so'zini bir oyatni biz tushunmasak boshqa oyat tushuntiradi bizga. Agar boshqa oyat bo'lmasa tushuntiradigan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari tushuntiradi. Mana hadis bizga tushuntirdi bu oyatni. Demak, oyoqni yuvish buyurilgan ekan. Demak, aniq dalillar bilan, ya'ni bevosita va bilvosita dalillar bilan e, ma'lum bo'ldiki, sobit aniq bo'ldiki, oyat karimadagi o'sha oyoqlilar degan so'z yuviladigan narsalarga atib qilingan ekan. Ya'ni oyoqlarni yuvinglar deb. Masx qilinadigan boshqa atib qilinmagan, masx deyilgan emas ekan. Demak, boshni, oyog'ini vazifasi, oyog'ini vazifasi, boshni vazifasi maskıdı. edi. Boshga masx tortishimiz farz edi. Oyog'ini vazifasi bo'lsa, yuvishlik, emez. Bana emas. Mana shuncha dalillarni aytdilar. Bu yuvishlik zarurligiga aqli bor har bir odam tan olish kerak Bana Mana o'sha rofizalar, şu shu hadislarni nega olmayaptilar? Payg'ambar aleyhisselam shu ishni qiluvdilar u. Payg'ambar ummatiman degan inson olish kerak edi-ku. ularni kasali boshqa. Ular shu Abu Bakr, Umar roziyallohu anhumoni xalifa bo'lib saylanishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyingi e, Ali bo'lmasliklariga norozi bo'lib, Abu Bakrni ham Umarni ham imomliklarini, rahbar xalifaliklarini tanomaydilar. O'shani kim saylagan bo'lsa, o'sha sahobalarni ham gapini tanomaydilar. Keltirgan hadislarini ham qabul qilmaydilar. Ya'ni haq gapdan ko'zlarini yumib, quloqlarini bekitib oladigan haq yo'ldan chiqib ketgan odamlar. Rofiza degani o'sha haq yo'lni tark qilib chiqib ketuvchi degan. Mana ular shuning uchun buni olmabdilar. Biz lekin bu hadislarga qoyilmiz, demak, oyog'ini yuvishlik kerakligi aniq isbotlandi. Lekin shu bilan e, mana shu mavzuni bu kishi tugatib qo'ymayaptilar, balki yana davom etib aytadilar. على أنه إن وقع التعارض بين القراءتين فالحكم في تعارض القراءتين كالحكم في تعارض الآيتين وهو أنه إن أمكن العمل بهما مطلقا يعمل وإن لم يمكن للتنافي يعمل بهما بالقدر الممكن وها هنا لا يمكن الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة لأنه لم يقل به أحد من السلف ولأنه يؤدي إلى تكرار المسح لما ذكرنا أن الغسل يتضمن المسح والأمر المطلق لا يقتضي التكرار فيعمل بهما في الحالتين فتحمل قراءة النصب على ما إذا كانت الرجلان باديتين وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين توفيقا بين القراءتين وعملا بهما بالقدر الممكن وبه تبين أن القول بالتخيير باطل عند إمكان العمل بهما في الجملة وعند عدم الإمكان أصلا ورأسا لا يخير أيضا بل يتوقف على ما عرف في أصول الفقه هوب mana شو جملة بلان bu أين ayni نقطة nuqta qo'yadilar جدا جزال bir tafsilot ekan. Aytadilarki, ikkita qiroat o'rtasida bir-biriga qarshilik, biri yuving, biri masx torting degan gap turibdi. Bunday bo'lgan holatda, agar shunday voqea bo'lsa, bu ikkita qiroat bir-biriga qarshi kelib qolgan paytda, bu xuddi ikkita oyat bir-biriga qarshi kelib qolganga o'xshaydi. Demak, bunday holatda bir oyatda bir ishni qilinglar desa, ikkinchi oyatda o'sha ishni qilmanglar degan bo'lsa Alloh taolo unda qilib bo'lmaydi. Agar ikkita oyatga ham amal qilish mumkin bo'ladigan bo'lsa, ikkoviga ham amal qilinadi. Ha? agar ikkovidan ikkovga ham amal qilish mumkin bo'lmasa, birini qilinglar, birini qilmanglar degan darajada teskari bo'lsa, unda imkon qadar mumkin bo'lgan miqdorda amal qilinadi. Mana bu tahorat masalasida yuvish bilan masx qilishligini jamlash mumkin emas bitta a'zoda, bir holatda. Ya'ni biz aytdik, yuvayotganda ichida masx ham bor dedik. Bu boshqa masala. Yuvish va masx qilish degani yuvib bo'lib turib, orqasidan masx ham qilib qo'y deganiga. Gapda bu mumkin emas bu. Chunki eng birinchi salaf solihlardan hech kim bu gapni aytgan, yuvib bo'lgandan keyin orqasidan masx ham qilib qo'ygan degani yo'q. Bundan tashqari bu masxni yana takrorlagan bo'ladi keyin masx qilib qo'ysa. Biz aytdik-ku, yuvishda ichida o'zi masx bor deb. Yuvganda oyoq silanadi ham. Orqasidan yana alohida silab qo'ysa, ikki marta masx qilgan bo'ladi. Alloh taolo masx qil deb buyursa, bu bitta masx haqida ketyapti. Nega ikkita ikki marta masx qilish kerak? Mutlaq buyruq unaqa takror taqozo qilmaydi. Demak, ikkoviga ikkita holatda amal qilinadi. Mana bunday bir nuqta chiqaryaptilar. Ya'ni qiroatdagi oyog'inglarni yuvinglar deganga ham amal qilamiz, masx qilinglar deganga ham amal qilamiz. Shuni bitta yo'li bor. U yo'li shuki, o'sha oyog'inglarni yuvinglar degan nasb qiroati agar oyog'inglar ochiq bo'lsa degani. Endi oyog'inglarga mas tortinglar degani, oyog'inglarni ustida massinglar bo'lsa degani. Mana ikkoviga ham amal qilinayotgan bo'ladi. Mana ikkov qiroatga ham, ikkovi qiroatni ham muvofiqlashtirib, Alloh taolo yuvinglar der ekan, ochiq oyog'imiz aytayapti. Mas tortinglar der ekan, mas kiygan oyog'imiz aytayapti deb tushunsak olam guliston. Ma'lum bo'lyaptiki, bu yerda demak ixtiyor berish degan so'z bor edi Hasan Basriyda. Ya'ni yuvsa ham, mas tortsa ham bo'laveradi ayaqda. Bu gap botil ekan, to'g'ri emas ekan. Chunki ikkoviga ham barobar fil jumla degani ikkovini ham umumiy amal qilish mumkin bo'lgan holda. Ya'ni ham oyog'imizni yuvaylik, ham ayog'imizdagi mahsimiz yo etigimizga yo botinkamizga mastoqlaylik. Ikkovga amal qilish mumkin ekan-ku. Endi mutlaqo hech qanday imkon bo'lmasa, unda ham ixtiyor berilmaydi. Ya'ni ixtiyor berishlikka imkon bo'lgan taqdirda ikkovini ham qilish bo'lgandan mumkin bo'lgandan keyin ixtiyorni kerak yo'q, ikkovini ham qilaver. Ikkovini ham qilish mumkin bo'lmasa, unda ham ixtiyor berib bo'lmaydi. Ya'ni unda ham ixtiyorli emas, balki qilmaslik kerak degan chiqadi. balki usul fiqhda nima tanilgan bo'lsa, o'shanga qaraladi. O'shanga tavaqquf qilinadi. Ya'ni usul fiqh degan ilm mana shu dinni o'rganishlik, Qur'on va hadisdan hujjat, dalil, shar'iy hukmlarni olishligini qoidalarini usul fiqh deyiladi. Ana shu usul fiqhni nima deb tushunish kerak shuni deb bu juda katta fan, dunyoda eng tan olingan xususan e, dinimizdagi Qur'on va hadisni tushunishlikdagi eng bir kuchlik ilm usuli fiqh ilmi. Ana shu usulda oyatni qanday kelsa qanday tushunish kerak, hadisni qanday kelsa qanday tushunish kerak, hammasini hujjat va dalillar bilan isbotlanadi. Demak, o'sha usul fiqhda nima deymiz deb, nima deyilgan ekan deb shuni o'rganib, keyin bir hukm aytish kerak. E, unisini qilsa ham bo'laveradi, bunisini qilsa ham bo'laveradi deb yengil aytish kerak emas. Ana yuqoridagi masalalardan ma'lum bo'lyaptiki, demak, masalada ixtilof bo'lib qolsa, o'zimizniki 100% to'g'ri, boshqalar butunlay noto'g'ri degan gapni sal o'ylabroq aytish kerak. Ular ham aqllari yetgancha dalil bilan aytgan bo'lar ekan. Demak, bir masalani siz kitobdan o'qib yo ustozingizdan eshitgan bo'lsangiz, shu shundan o'zga emas deb tura olmang. balki o'sha qanday dalil bilan aytdi, nima maqsadda aytdi? Agar unga qarshi masala aytilsa, uni ham dalili bordir ehtimol. deb demak, ro'barayizdagi qarshi fikrga ham hurmat bilan qarang. Bizga mana shuni o'rgatyapti bu kitob. Boshqa hatto e, ahli sunna va jamoadan bo'lmagan adashgan toifalarni, dinni haqiqatini tark qilib chiqib ketgan shialarning gapini ham nima uchunligini isbotlayapti va uni noto'g'riligini ham isbotlayapti. de bizda e, ko'p ko'riladigan narsa, xususan biroz o'qigan ilimlerde, ilmlarda men ko'rganman buni oyatda yo hadisda yo bir masala kitobda degan gap bilan biz eshitmagan gapni eshitib qolsak, u noto'g'ri degan bir xulosalar, juda yengil xulosalar chiqib qolishi bu juda katta xato. Mana bu kitobni o'qirkanmiz, ham masala o'rganamiz, ham o'sha bilishlikni, olimlikni odobini ham o'rganamiz inshaalloh taolo. ثم الكعبان يدخلان في الغسل عند أصحابنا الثلاثة وعند الزفر لا يدخلان والكلام في الكعبين على نحو الكلام في المرفقين وقد ذكرناه والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق بلا خلاف بين الأصحاب كذا ذكره القدوري لأن الكعب في اللغة اسم لما على وارتفع ومنه سميت الكعبة كعبة أصله من كعب القناة وهو أنبوبها سمي به لارتفاعه وتسمى الجارية الناهدة الثديين كاعبا لارتفاع ثدييها وكذا في العرف يفهم منه الناتئ يقال ضرب ضرب كعب فلان endi talash masaladan keyin yuvilish zarurligini isbotlanganidan keyin yuvilsa oyoqni qaygacha yuviladi degan gapga yetib keldik. Oshiqlarni qo'shib yuvinglar degan oyatni tushuntiradilar. Oshiqlar haqida gap ketyapti. Demak, o'sha oyoqdagi oshiq deymiz biz endi o'zbekda. Ana shu oshiq, ikkita oshiq, ikkita oyoqdagi yuvishlikka kiradi bu ham. Bizi sohibi mazhablarimiz, mazhabimiz egalari bo'lgan kishilardan uchtasi Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad uchovlari shunday deydilar. o'sha olimlar qatoridagi Abu Hanifani shogirdlaridan Imom Zufar bo'lsa, yo'q, oyoqni yuvish kerak emas. Xuddi hali chig'anoqni yuvish kerak emas deganda, qo'l yuvganda bu kishi, bu yerda oyoqni ham, e, ya'ni oshig'ini yuvish shart emas. Ochiq oyoq yuviladi, ochiq yuvilish shart emas dedilar. Oyoqni yuvishlik oyoqni yuvishga kirmaydi dedilar. Demak, bu e, ochiqdagi talash xuddi haligi chig'anoqdagi tirsakdagi talash kabi. Buni biz aytib o'tdik. oshiq deb nimani aytyapti biz tushunyapmiz lekin bu kishi yana bizga tushuntirib beryaptilar oshiq degani kabon arabchasiga u e, shu oyog'ini past tarafidagi e, turtib chiqqan ikkita suyakdir buni e, hech qaysi sohiblar mazhab rahbarlari ulamolar bunda talashmaydi oshiq nima ekanligini hammamiz demak ittifoqimiz quduriy degan olim ham shunday zikr qilganlar. Chunki Ka'b degan lug'atni o'zida shu mazmun bor. Bu o'sha ko'tarilgan balat narsani Ka'b deyiladi. Ka'bani Ka'ba deyilgani e, bu o'sha Ka'ba tek yerda shunday ko'tarilib turgan Ka'bada xuddi haligi e, kanallarni bir yoqqa burishlikda, quvurga olishlikda baland qilib bir nima qo'yiladi. Ana shu baland bo'lib turgan joyini ham Ka'ba deyiladi. Kabul qanot degani o'sha suv keltirib suvni yurgiziladigan kanalni boshqa yoqqa burishlik yo o'rtadagi ulanadigan joylarida ana shunaqa quvurlarda ulaydigan joyi do'mpayib turadi-yu, shu do'mpayib turganini Ka'ba deyiladi. Ya'ni do'mpayib turgan narsa, oyog'idagi do'mpayib turgan narsa. E, hatto o'sha ko'hraylari baland qizni ham e, Ka'ib deyiladi. Qur'onda Ka'ib va kavoib va atroban keladi. E, o'sha ya'ni baland ko'tarilib turgan degan mazmunni bildiradi. Urfda ham Ka'ba deganda o'sha turtib chiqib turgan narsa tushuniladi. Oyog'ini turtib chiqib turgan oshig'ini, demak Ka'b deyiladi. Hadisda keladi yana falonchini oshig'iga urdi degan so'z. bor oshig'iga urdi degani, ya'ni oyog'iga ursa, o'sha oshig'iga tegadi birinchi. Chunki u turtib chiqib turibdi-da oshig'i. Yana hadisda keladi va fil xabar an Rasulillah sallallohu alayhi vasallam annahu qala fi taswiyati as-sufuf fi as-salah alsiqul ki'aba bil ki'ab va lam yatahaqqaq ma'na al-ilsaq illa fi an-nati. <clears throat> ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, saflarni tekislayotgan vaqtida masalan bizlarda hozir chiroqlar bor. Bomdod, xufton namozlarida ham safimiz tekisligini yonimizga qarab bilib olamiz. Ammo u zamonda qorong'i vaqtda chiroq bo'lmagan u. Sab tekisligini yoningizdagiga qarasangiz yaxshi ko'rmaysiz. Shuning uchun sabt tekislayotgan vaqtingizlarda oshig'inglarni bir-biringizga tekkizinglar. Shunda barobarliginglar ma'lum bo'ladi. Bu degani namoz davomida oshig'inglar tegib tursin degani emas, balki sab tekislashlik uchun sab tekislayotgan vaqtlarda oyoqinglarni, oshig'inglarni bir-biriga tekkizinglar deb buyurgan ekanlar. Ya'ni bir-biriga tegishi badanda faqat o'sha turtib chiqqan joy tegishi mumkin. Shunday emasmi? o'sha oyoqdan ko'ra balandroq turganligi uchun ana shu oyoqlar oshiqlar bir-biriga tegsa, oyoq tegmay turadi-yu, oshiq tegib tursa, biz yonimizdagini bizga barobar turganini bilib olamiz. ولم يتحقق معنى الإلصاق إلا في الناتي وما روى هشام عن محمد أنه المفصل الذي عند معقد الشراك على ظهر القدم فغير صحيح وإنما قال محمد في مسألة المحرم إذا لم يجد نعلين إنه يقطع الخف أسفل الكعب فقال إن الكعب ها هنا الذي في مفصل القدم فنقل هشام ذلك إلى الطهارة والله أعلم endi Hisham degan olim Hisham ibn Abdulloh Rozi degan kishi bu Abu Yusuf Muhammad shogirdlaridan e, juda katta olimlarimizdan ana shu Hisham Muhammaddan mazhabimiz rahbarlaridan biri Muhammad ibn Hasandan shunday bir gap rivoyat qilgan, bir xato gapni. Ya'ni bu kishining tushunchalari xato bo'lgan. Kab degani oshiq emas deydi bu kishi. Balki e, o'sha kavushni ipini baylaydigan joydagi bo'g'in deydi. Oyog'ining ustidagi kavushni ipi baylanadi-ku, ana shu joydagi e, oyog'ini bo'g'ini mana shu Ka'b bu yonidagi turtib chiqqan oshig'i emas deb aytgan gaplari to'g'ri emas. E, Muhammad bu gapni boshqa yerda aytuvdi. Hishom buni boshqacha tushungan ekanlar. Muhammad qachon aytgan? Bu muhrim masalasida aytgan. Ihromdagi odam agar kavush topolmasa, mana shunga e'tibor beringlar. Bizi ba'zi talabalarimiz to'g'ridan to'g'ri e, ihromda haliginaqa to'pli kiyib ham yurishaverdida oshiqdan pastda turibdiyu degan ma'noda asli ihromda durus shu narsa qachon kavush topolmasa izolam yajid nalan bu narsa shart qilib qo'yilyapti ya nalayn ya'ni kavush topolmasa tikilmagan tapishka deymizmi shunaqa narsani topolmasa uni patinkasi bo'lsa yo mahsisi bo'lsa o'sha mahsisini oshig'ini tagidan kesib varsin. deb ihrom haqida gapirganlar. Ana shu yerda ihromdagi odam ma'lumki ihromdagi odam tikilgan kiyim kiymaydi. O'sha ustiga bitta yopadi yelkasiga, beliga bitta o'rab lungi qilib oladi. Shu kiyim oyog'i endi tosh botmasligi, kuydirmasligi uchun oyog'iga nimadir kiyishga ruxsat. Shu kiyiladigan narsa ham oyoqni tagini ila to'sib turadigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Lekin shunaqa narsa topolmasa, faqat mahsusi bo'lsa, shu mahsisini kesib tashab kiyib olsa bo'ladi. O'sha kesgan paytida o'sha oyoqni kavushni baylaydigan yeri bor-ku, oyoqni ustidagi. Ana shu yerdan pastroqdan kessin dedilar Imom Muhammad. Mana shu yerda o'sha mafsilni, o'sha bo'g'inni, oyoqni bo'g'inini e, kab deb tushuntirdilar. Bu yerda u e, tahorat qilganda oyoq yuvishdagi kab degani bu e, o'sha turtib chiqqan suyak oshiqdir. kunna leva. Faqal innal kabha huna allazi fi mafsil qadam. Tushunarli. Demak, Hisham bu ihrom haqidagi muhammadni gaplarini tahorat haqidagi gapga qo'shib yuborishlari xato bo'lib qoldi. Allohu alam. Demak, oyoqni oshig'i bilan yuvish buyurildi. Oshiq deb o'sha turtib chiqqan suvga aytildi. Demak, o'sha suvani qo'shib yuvishimiz kerak. Shunda farz ado topadi. Va hada allazi zakarna min wujubi ghasl rijlayn idza kanata badiyatayn la uzra bihima فأما إذا كانتا مستورتين بالخف أو كان بهما عذر من كسر أو جرح أو قرح فوظيفتهما المس فيقع الكلام في الأصل في موضعين أحدهما في المس على الخفين والثاني في المس على الجبائر biz zikr qilgan narsa ikki oyoqni yuvishlik farzligi haqida qachon qachonki shu ikki oyoq ochiq bo'lsa mas kiygan bo'lmasa ikki oyoqda kasal bo'lmasa yara bo'lmasa. Ammo e, ayollar masjid bilan o'ralgan bo'lsa, masjid kiygan bo'lsak, yoki ayollarimizda bir uzr bo'lsa, singan bo'lsinmi yoki jarohat chiqqan yoki bir qon yiring oqib turgan bo'lsa, unda u oyoqlarni albatta yuvilmay oyoqni masx tortiladi. Endi bu haqdagi gap asli ikkita o'rinda, ikkita mavzuda ketadi. Biri masx tortishlik, mahsullarga masx tortish bor. Ikkinchisi yaralarni ustiga bekitib qo'ygan qog'oz yo lattalarga mas tortish bor. Bu masalalar inshaalloh kelgusi darsimizda o'qiladi. Alloh taolo o'qiganlarimizni o'qib amal qilishni hammalarimizga nasib etsin. Alloh